محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد ممدي الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالة سلامكم تومي صلى الله عليه وسلم نقوسيني pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah tabaraka siku ya jana katika somo letu la fikihi tulikuwa tumeanzia kitabu siyam tukatoa taarifu ya siyam tukasema yalzamu kulla muslimin mukallafin qadirin bi ru'yati al walau min adilin namlazimu kufunga kila muislamu ambaye ni mukallaf mwenye kuweza huko kufunga kwa kuonekana mwezi mwandamo na lau ikiwa kwa mtu mmoja ambaye ni mwadilifu kama ikiwa ni mwanamke au biikmali shaabana au kwa kukamilika mwezi wa shaabani au wujudi mani'in min ru'yati lailata 30 minhu kaghaimin wa jabalin wa ghairihima au kuwepo kizuizi kutokana kuonekana huo mwezi katika usiku wa tarehe 30 katika mwezi wa Shaabani kama vile mawingu au mlima na mfano wake au visivyokuwa viwili hivyo wa ru'ya naharan fa huwa lilmuqbila na huo mwezi mwandamu kuonekana mchana ni wa siku inayofuata wa in swara ahla liwujubihi fi athna'ihi na ikiwa mtu amefikia ni anastahiki kuwa mwenye kuwajibikiwa huko kufunga kati kati ya funga kati kati ya mchana au qadima musafirun muftiran au amefika msafiri hali ya kuwa amefungua au tahura haidun au ametoharika mwanamke mwenye hedhi amsaku wa qadau uh, watajizuia na kula na vile vitu vyote ambavyo anajizuia navyo mwenye kufunga wa qadau na watarifa نعم اليوم نبدا بمن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعمه نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الألباني المشقي رحمه الله ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطور لمريض يشق عليه ومسافر يقصد وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قلطا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه طيب ثم قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا عنوان هذه المسألة اكتب أحكام الكبير ونحوه أحكام الكبير ونحوه أحكام الكبير ونحوه أحكام الكبير ونحوه أحكام الكبير ونحوه hukum za mtu mkubwa wa umri na mfano wake ahkamu al-kabir wa nahwihi hukum za mkubwa wa umri na mfano wake المؤلف رحمه الله يقول ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ومن افطر na mwenye kufungua waman aftara na mwenye kufungua likibarin kwa ajili ya ukubwa yani umri wake umeenda amekuwa ni mkubwa hawezi kufunga amekuwa ni kikongwe ajuza au maradhin au amefungua kwa sababu ya maradhi au maradhin au kwa sababu ya maradhi la yurja buruhu yasiyotarajiwa kupona la yurja buruhu yasiyotarajiwa kupona at'ama li kulli yawmin miskinan atalisha kila siku maskini mmoja at'ama likulli yawmin miskina atalisha kila siku maskini mmoja yani mtu ambaye umri wake umeenda mkubwa hawezi kufunga na yule mgonjwa ambaye ugonjwa wake hautarajiwi kupona hukumu yake ni ipi yeye atalisha kila siku maskini mmoja at'ama likulli yawmin miskinan wujuban atama likulli likulli yaumin miskinan atalisha kila siku maskini mmoja kwa hiyo mkubwa wa umri asiyoweza kufunga kadhalika mgonjwa ugonjwa ambao hautarajiwi kupona hukumu ya watu wa aina hii mbili wao sheria inawaruhusu kufungua na hawatolipa lakini watalisha kila siku maskini mmoja watalisha kila siku moja maskini mmoja alivyosema likulli yawmin miskinan uktub mudda burrin mudda burrin mudda burrin au nisfa sa'i مدة بر أو نصف صاع من من غيره مدة بر أو نصف صاع من غيره مد بر أو نصف صاع من غيره مد بر أو نصف صاع من غيره والأصناف التي يطعم والأصناف التي يطعم والأصناف التي يطعم والأصناف التي يطعم هي الواجبة في زكاة الفطر هي الواجبة في زكاة الفطر والأصناف التي يطعم هي الواجبة في زكاة الفطر Mwalif anasema asalisha kila siku moja maskini mmoja. Asalishe kiasi gani? Mudda burrin. Mud ya ngano, ngano ambayo inaitwa bur. Mud ambayo tulisema ah, ni kujaza zile kafai kwa mtu ambaye ni mu'tadir chakula hii ndio mudi ambayo takriban uh, inakuwa ni nusu kilo na gramu kumi nusu kilo na gramu kumi nusu kilo ni gramu 500 sio eh na gramu kumi yani kwa hiyo ni kama gramu tano na kumi kwa hiyo burre atalisha uh, gramu kumi anasema Uh, au nisfa sa'in min ghairi au nusu ya swaa kwa chakula kisichokuwa bur kwa hiyo ukiondoa bur vyakula vilivyobaki atalisha nusu ya swaa nusu ya swaa tulisema uh, saa nzima ni mtu kujaza zile kasi zake mara nne mara nne ikiwa na maana kwamba uh, zile muddi ziwe nne ambaye muddi moja ndio tumesema kwamba ni uh, gramu kumi swaa moja ni kilo mbili na gramu ngapi itakuwa na gramu 40 kwa vyakula vingine ambavyo si burri atalisha nusu ya kilo mbili na gramu 40 ambayo itakuwa kilo moja na nini na gramu ngapi eh, na itakuwa kilo moja na gramu 20 kwa vyakula vingine ukiondoa burri atalisha kilo moja na gramu 20 kilo moja na gramu 20 kilo moja 20 wal التي يطعم yut'im na za vyakula ambazo atalisha wal asnaf allati yat'am na aina za vyakula ambavyo atalisha yani vyakula gani ambavyo vinajuzu alishe hiya ni wajiba fi zakati alfitr ni vile ambavyo ni wajibu kwenye zaka ya fitr hiya ni wajiba fi zakati alfitr ni vile ambavyo ni wajibu katika zaka ya nini zaka ya fitr tumeshapita kwenye masala ya zaka ya fitr ثم قال المؤلف رحمه الله وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يكثره عنوان هذه المسألة اكتب احكام المريض احكام المريض مرضا يرجى برؤه احكام المريض مرضا يرجى برؤه احكام المريض مرضا مرضا يرجى برؤه احكام المريض مرضا يرجى برؤه والمسافر احكام المريض مرضا يرجى برؤه والمسافر والمسافر والحامل والمرضي أحكام المريض مرضا يرجى برؤه والمسافر والحامل والمرضع وغيرهم احكام المريض مرضا يرجى برؤه والمسافر والحامل والمرضع وغيرهم عنوان مثلا بعد ambayo tutaanza لحكم za mgonjwa ugonjwa unaotarajiwa kupona na msafiri na mwenye ujauzito na anayenyonyesha na wengineo huko za mgonjwa ugonjwa unaotarajiwa kupona na msafiri na mjamzito na anayenyonyesha na wengineo muallif rahimahullah anasema وسن الفطر لمريض يشك alayhi na ni sunna kufungua kwa mgonjwa ambaye swaumu inampa uzito wa sunna alfitru limaridh yashukku alayhi na ni sunna kufungua kwa mgonjwa ambaye funga inampa uzito ni mgonjwa na funga funga inakuwa nzito kwake yeye ni sunna yeye kufungua ni sunna yeye kufungua wa musafirin yasturu na msafiri anayepunguza uktubu salata wa musafirin yasturu salata wa musafirin yasturu salata wa musafirin yasturu salata uktub ولو بلا مشقة ولو بلا مشقة ولو بلا مشقة ولو بلا مشقة ولو بلا مشقة ويكره لهما الصوم ويكره لهما الصوم ويكره لهما as-sawm wa yuqra'u lawma as-sawm na vile msafiri ambaye anapunguza swala walau bila mashaka na lau ikiwa bila ya mashaka na msafiri ambaye anayepunguza swala ni sunna kwake yeye kufungua hata kama bila ya mashaka safari ya kupunguza swala ni kuanzia kilomita 80 na kuendelea ni sunna kwake yeye kupunguza hata kama kwenye hiyo safari yake hakuna nini hakuna mashaka yani hata kama anasafiri kwa ndege akatumia masaa manne na hakuna mashaka yana yoyote ile ni sunna yeye kupungua anasafiri kwa basi maadamu yale masafa ni ya kupunguza swala kwa yeye ni sunna kufungua wayukrahu lahu masomu bali mgonjwa ambaye akifunga funga inampa uzito na msafiri ambaye anapunguza swala ni makruhu kwa wao kufunga makruhu kwa wao kufunga makruhu kwa wao kufunga wakifunga funga zao zinatii lakini pamoja na karaha funga zao zinatii pamoja na karaha kwa nini kwa sababu aya imekuja kumpa ruhusa mgonjwa kufungua ili alipe masiku yaliyofuata na hii ni ruhusa ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anapenda ruhusa yake iendewe kadhalika msafiri aya imekuja bali mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa min albirri siyam fi safar si katika wema mtu kufunga safarini kwa kama safari isiwe na mashaka ni sunna mtu kufungua ni sunna mtu kufungua na nukta ya kusema kwamba ni sunna kufungua kwa mgonjwa yashuku alayhi ambaye maradhi yanampa uzito hadha min al-mufradat hadha min al-mufradat kusoma mwingine wanasema kwamba eh, yubahu lahu inajuzu kwa kwake lakini kwenye madhhabu wanasema kwamba yusannu lahu ni sunna kwake kitu kwa na dhahiria ambao wao wanabatilisha moja kwa moja funga ya mgonjwa na anayesafiri wao wanasema mgonjwa akifunga funga yake ni batili moja kwa batili kwa nini anasema kwa sababu yeye haki yake imekuja katika haya ah, afunge masiku mengine kadhalika msafiri wao wanasema kwamba Uh, kama atakuwa amefunga hali ya kuwa yeye yuko safarini funga yake ni batili kwa hiyo wako ambao Ah, wamesema kwamba funga za hawa watu ni batili na wengine wakasema kwamba funga zao ni mubah madhhabu katikati kwamba ni sunna kwa hawa wawili kufungua kwa hiyo mgonjwa ambaye ugonjwa wake unatarajiwa kupona kadhalika mtafidi anayepunguza swala sisi tumeangalia hukumu za hawa wawili kwamba ni sunna kwa wao kupungua lakini itabidi walipe haina maana kumfungua inakuwa basi la watalipa wa in aftarat hamilun au murdi'un khawfan ala anfusihima fawata faqat na ikiwa atafungua mjamzito wa in aftarat hamilun na ikiwa atafungua mjamzito au murdi'un au anayenyonyesha au murdi'un au anayenyonyesha khawfan ala anfusihima kwa kukofia nafsi zao yani wanafungua kwa ajili ya kukofia nafsi zao khawfan ala anfusihima kwa ajili ya kuogopea nafsi zao qadata faqat watalifa peke yake qadata utujuban faqat peke au ala waladayhima au akaogopea juu ya watoto wao yani yule anayemnyonyesha akaogopea mtoto wake anayemnyonyesha na yule mjamzito akaogopea mtoto wake ambaye yuko tumboni anasema au ala waladayhima au juu ya watoto wao famahal it'ami mimman yamunu alwalada watalipa pamoja na kulisha anayelisha nani yule ambaye anayesimamia matumizi ya mtoto kwa pamoja na kulipa yani pamal ituami yani pamoja kule kulipa kwao lakini pia watalisha yani watalipa na watalisha lakini wajibu wa nani kutoa hicho chakula mimman yamunul walad yule ambaye anayesimamia matumizi ya mtoto faktum mayali lilhamili والمرضعي thalathatu ahwal lilhamili والمرضعي ثلاثه احوال للحامل والمرضع ثلاثة أقوال للحامل والمرضع ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال anayenyonyesha mwenye ujauzito na anayenyonyesha wana hali tatu lilhamil walmurdi'i thalathatu ahwal mjamzito na anayenyonyesha hawa wawili wana hali tatu alhala alula الحالة الأولى إن خافتا على أنفسهما فقط إن خافتا على أنفسهما فقط إن خافتا على أنفسهما فقط إن خافتا على أنفسهما فقط قضتا وجوبا فقط قضتا وجوبا faqat yani khafata ala anfusihima faqat khafata wujuban faqat yani khafata ala anfusihima faqat khafata wujuban faqat ikiwa wataogopea juu ya nafsi zao peke yake yani hawaogopea watoto wao lakini wanaogopea nafsi zao kuingia katika madhara hukumu yao ni ipi kabata hujuba watarifa yani watafungua kisha wata lipa baada ya ramadhani katika hali ya uwajibu fakat peke yake yani hawana kingine cha kufanya isipokuwa ni kulipa tu basi sawa هذه الحاله الاولى هي حاله الاولى والحاله الثانيه نهار يبيل وان خافتا على انفسهما وعلى ولديهما وان خافتا على انفسهما وعلى ولديهما وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما قضتا وجوبا فقط وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما قضتا وجوبا فقط وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما قضتا وجوبا فقط na kama wataogopea juu ya nafsi zao na watoto wao watalipa katika hali ya wajibu peke yake yani kama wataogopea nafsi zao na watoto wao hukumu za hao wanawake ni kulipa peke yake والحاله الثالثه والحالة الثالثة وإن خافتا على ولديهما فقط وإن خافتا على ولديهما فقط وإن خافتا على ولديهما فقط وإن خافتا على ولديهما فقط وإن خافتا على ولديهما فقط وجب عليهما القضاء والإطعام وإن خافتا على ولديهما فقط وجب عليهما القضاء والإطعام وإن خافتا على ولديهما فقط wajaba alaihim alqada'u wal'it'am na ikiwa wataogopea juu ya watoto wao peke yake hawaogopei nafsi zao lakini wanaogopea watoto wao itawalazimu wao kulipa na kulisha wajib alaihim alqada walit'am itawalazimu wao kulipa na kulisha hizo ndo hali tatu za uh, mwanamke mwenye ujauzito kadhalika na mwanamke ambaye anaye nyesha thumma qala waman ughmiya alayhi au sunna jamia an-nahari lam yasihha sawmuhu wa yaqdi al-mughma alayhi huko فوق هذه المساله احكام النيه احكام النيه احكام النيه احكام النيه احكام النيه احكام النيه كنزي هبا مؤلف رحمه الله انا عايز اتكلمزي حكم ذنيه ناخذ ذنيه حكم ذنيه anasema waman ugmiya alayhi na mwenye kuzimia waman ugmiya alayhi na mwenye kuzimia au junna jamia nahari au akao mwendawazimu mchana wote au junna jamia nahari au akao mwendawazimu mchana wote yani mwenye kuzimia mchana wote au mwenye kuwa mwenda wazimu mchana wote lam yasiha sawmuhu haisihi funga yake lam yasiha sawmuhu haisihi funga yake uktub walau nawa billayl walau nawa billayl walau nawa billayl lam yasiha sawmuhu walau nawa billayl haisihi funga yake na lau akinuia usiku na lau akinuia usiku walau nawa billayl lidhan wa man ughmiya alayhi na mwenye kuzimia au junna au kuwa mwendawazimu jamia nahari mchana wote lam yasihha sawmuhu haisihi funga yake huko فإن فاق جزءا من النهار فإن فاق فإن فاق جزءا من النهار فإن فاق جزءا من النهار فإن فاق جزءا من النهار صح الصوم فإن فاق جزءا من النهار صح الصوم صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره سواء كان من أول النهار أو آخره فإن فاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره أو akhirih uktub la innama jami'an nahar la innama jami'an nahari la innama jami'an nahar mwalifu anasema uh, na mwenye kuzimia mchana mzima au kwa mwenda wazimu mchana mzima haisihi funga yake lakini anasema fa infaka ikiwa hawa wawili watazinduka fa in ikiwa watazinduka hawa wawili juzu min nahar sehemu katika mchana fa in ikiwa watazinduka juzu min nahar sehemu katika mchana sahha sawmu inatihi sahha sawmu inatihi funga سواء كان من اول النهار او اخره sawasawa ni mwanzo wa mchana au mwisho wake yani kule kuzinduka kwao kumekuwa mwanzo wa mchana au mwisho wa mchana funga inakuwa inazidi juzu mina nahar sehemu katika mchana yani hata kama ingekuwa dakika 5 dakika 10 maadamu wamezinduka sehemu katika mchana huko kuzinduka kwenyewe sawasawa ni mwanzo wa mchana au mwisho wake funga inafanyaje inasihi funga inasihi lakini la inama jamia nahar funga haiharibiki ikiwa mtu atalala mchana mzima la inama jami'an nahar nasi akilala mchana mzima yani aliyelala mchana mzima yani kuanzia alfajiri inaingia mpaka jua linazama yeye funga yake inakuwa nini inakuwa ni sahihi funga yake inakuwa ni sahihi ama aliyezimia na mwenda wazimu kama hawajizunguka sehemu katika mchana funga zao hazisihi ama aliolala kuanzia alfajiri mpaka kuzama kwa jua hata kama asizinduke funga yake inakuwa ni sahihi ثم قال نعم اقرا قال رحمه الله ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل ويصح كل ممن لم يفعل مثلا بنية النهار مطلقا لا ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا anasema wala yasifu sawm fardhi haisihi funga ya faradhi wala yasihu صوم فرض هي فيه فنجا يا فرادي فنجا فرادي اكتب قضاء فنجا فرادي قضاء وكفاره ونذر ورمضان قضاء وكفاره ونذر ورمضان قضاء وكفاره ونذر ورمضان fadha'i wa kaffarati wa nadhrin wa ramadhana fadha'i wa kaffarati wa nadhrin wa ramadhana na haifii funga ya faradhi funga ya faradhi kama qadha tukulipa funga ambayo alikuwa ameachia katika mwezi wa Ramadhani wa kaffara na funga ya kafara wa nadhrin na nadhiri wa Ramadhana na Ramadhani hizo ndo funga za faradhi hizo ndo funga za faradhi kwa hiyo haifii funga ya faradhi illa biniyatin muayyanatin isipokuwa kwa nia yenye kuainishwa illa biniyatin muayyanatin isipokuwa kwa nia yenye kuainishwa illa biniyatin muayyanatin isipokuwa kwa nia yenye kuainishwa nia yenye kuainishwa vipi uktub annahu min ramadhana annahu من رمضان أنه من رمضان أو نذر أنه من رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء أنه من رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء أنه من رمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة nia yenye kuainishwa vipi muayyana kwamba hiyo nia yenye mtu ananuia kwamba ni katika mwezi wa Ramadhani yani kwamba hiyo nia mtu anuie kwamba hiki ninachokifunga ni funga ya mwezi wa Ramadhani au hii funga ninayoifunga ni funga ya nadhiri au funga ya kafara au funga ya qadha funga ya kulipa funga ya faradhi haitihi isipokuwa kwa nia yenye kuainishwa bijuzu min al-layl kwenye kipande katika usiku yani hiyo nia iwe sehemu katika usiku hiyo nia iwe katika sehemu uh, ya usiku sawa na طيب ثم قال ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا biniyatin nahara mutlaqa kisha muallifu akasema na inasihi funga ya sunna wayasihu naflun na inasihi funga ya sunna wayasihu naflun na inasihi funga ya sunna mimman lam yaf'alu mufsidan kwa mtu asiyefanya chini kwa haribu mimman lam yaf'al mufsidan kwa mtu ambaye hajafanya kinachoharibu funga biniyatin kwa nia naharan mutlaka mchana mutlaka neno mutlaka uktub sawaan fi awwal an-nahar au akhirih yani mutlaka ay e, fi sawa fi awwal an-nahari au akhirih sawaan fi awwal an-nahari أو آخره سواء في أول النهار أو آخره سواء في أول النهار أو آخره سواء في أول النهار أو آخره أو قبل الزوال أو بعده أو قبل الزوال أو بعده أو قبل الزوال أو بعده au kabla zawali au baada au kabla zawali au baadahu na inasihi funga ya nafsi yani funga ya sunna kama ilivyo kwa Jumatatu na Alhamisi au siku tatu kila mwezi au siku tatu kila mwezi ambazo bora ziwe katika ayyamul bid yani sunna kwetu sisi ni mtu afunge siku tatu kila mwezi afunge siku tatu kila kila mwezi lakini bora hizo siku tatu ziwe katika ayyam albid hizo siku tatu bora ziwe katika yale masiku meupe 13 14 na 15 lakini kama atafunga mwanzo wa mwezi siku tatu jaza akifunga katikati jaza akifunga mwisho wa mwezi jaza lakini sunna na bora hizo siku tatu ziwe katika ayyam albid katika masiku meupe wa yasihu naflun na inasihi funga ya nafi funga ya sunna mimman lam yaf'alu mufsidan biniyya kwa mtu asiyefanya chenye kuharibu funga kwa nia yani mtu aliamka alikuwa hana mpango wa kufunga chamka zake yeye amekusudia kula mchana lakini asubuhi kaamka ajone chai kana ameshughulishwa chai hajani au nyumbani hali imekuwa mzito ikawa chai hajapata kaendelea mchana ukawa nyumbani kwa hola hakuna kitu kwa hiyo maadamu hajafanya chochote hajanywa wala hajafanya tendo la ndoa wala hajala hizo maana kwamba mimma lafu ya mimma lafu yafal mufsidan kwa yule asiyefanya kitu chenye kuharibu funga yani hajala hajani wala hajafanya kitu la ndoa kuanzia hapo mchana akinuia kufunga funga yake inakuwa ni sahihi funga yake inakuwa sahihi lakini bilia lazima atie nia pale ambapo atakapoamua sahihi hivi funga lazima atie nini atie nia na hala hiyo nia mchana kwa maana ikiwa usiku mbabe au yani haji ikiwa usiku mimbabi aula ile funga yake sunna kutii lakini tunamzungumzia yule ambaye aliyekusudia mchana kwa hiyo sawasawa sawa amekusudia uh, kabla zawal kabla ya jua kuhama katikati ya mbingu au baadahu au baada yake sunna yake inakuwa ni nini ni sahihi uktub walau walau baqiya مدة ولو بقي مدة يسيرة من الغروب ولو بقي مدة يسيرة من الغروب ولو بقي مدة يسيرة من الغروب ولو بقي مدة يسيرة من الغروب صح ولو baqiya muddatun yasiratun min al-ghurubi sahha sawmuhu hata utabaki muda mchache jua lizame funga yake nani yani hata kama ingebaki dakika moja jua kuzama na yeye hajala hajanywa wala hajafanya tendo la ndoa akatia nia ya kufunga sahha saumuhu funga yake inasihi yani walau baki ya muddatun yasiratun min al-ghurub hata kama ukibaki muda mchache اكتب وهذا من المفردات وهذا من المفردات وهذا من المفردات لأن الشافعية لأن الشافعية لأن الشافعية يقولون بالجواز قبل الزواج لأن الشافعية يقولون بالجواز قبل الزوال لأن الشافعية يقولون بالجواز قبل الزوال لأن الشافعية يقولون بالجواز قبل الزوال وقريب منهم الحنفيه وقريب منهم الحنفيه وقريب منهم الحنفيه وقريب منهم الحنفيه وقريب منهم الحنفيه اما المالكيه اما المالكيه أما المالكية يشترطون النية فيه يعني آه، في الليل أما المالكية يشترطون النية فيه يعني في الليل أما المالكية يشترطون النية في الليل كويس kusihi funga ya sunna baada ya zawadi hata kama ukiwa baki muda mchache kuzama jua hii ni katika mufradat kwa nini kwa sababu mashaka anna shafiia kwa sababu shafiia yakuluna bil jawazi kabla zawadi wao wanasema kwamba inajuzu mtu kunuia uh, kufunga mchana lakini iwe kabla ya zawadi itajuzu mtu kunuia kufunga mchana ikiwa kabla ya zawal wao wanasema nasihi ama baada ya zawali la ama baada ya zawali haisi kwa mashaka kwamba kama mtu atanuia kufunga baada ya zawali baada ya jua kupinduka yani kuhama kutoka kati ya mbingu na kuelekea upande wa kuzama wao wanasema wakati huo funga ya mtu ya sunna haisi na ambao karibu na wao ni Hanafia wa karibu minhum la Hanafia na ambao karibu na wao yani Shafiia ni Hanafia ama al-Malikiyya ama malikia ama malikia ama malikia yashtarituna niyya fihi wao wanashurutisha niyya usiku sasa kama hiyo funga yenyewe Yesu hata kama funga ni ya sunna kwa malikia wao wanashurutisha nia usiku kwa hiyo uh, kujuzu kufunga yani mtu kuleta nia ya kufunga funga ya sunna baada ya zawali baada ya zawali hadha min al-mufradat ni katika mufradat kwa hiyo maadamu adamu hajafanya chochote kile ambacho kinaharibu funga na alikuwa hana nia ya kufunga akaja kunuia sehemu yoyote ile ya mtaa kabla ya jua kuzama funga yake ya sunna inakuwa ni sahihi inakuwa ni ni, ni sahihi funga yake inakuwa uh, sahihi kwa hizo ndo ahkam za mambo ya nia kwa hiyo funga ya faradhi haitii isipokuwa kwa nia yenye kuainishwa usiku ama funga ya sunna inasihi wakati wote ambao mtu atanuia mchana Naam. Kwa leo tunasimamia hapa wiki ijayo tutaanza kuzungumzia vitu ambavyo vinaharibu kufunga na inawezekana mwezi wa Ramadhani sisi ah, tusizungumze tena habari za funga kwa sababu tume tunazungumza sasa na Ramadhani iko karibu kwa mwezi wa Ramadhani tutaendeleza vitu vingine ambavyo tutakuwa bado tumesoma tutazungumzia tena habari za nini habari za funga kwenda kwa ule muda ambao unakuwa mabaina uh, eh, al-iftar wa swalati ya isha na atrawih nenda tukachagua kitabu kumjia habari za funga baina ya kufari na swala ya isha pamoja na tarawih ama kuweka darasa mustaqil sisi tunaendelea na ratiba yetu ile ya siku zote katika mwezi wa Ramadhani naam